Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Հանդիպումներ ԼՂ նախագահի նստավայրում։ Ադրբեջանն ինքը սեփական քաղաքացիական բնակավայրերը որպես թիրախ է օգտագործում։ Քաղաքական ոլորտի ցանկացած հարց պետք է լուծվի խաղաղ եւ բանակցային եղանակով։ Քարորիա պատերազմից հետո պատերազմը տեղափոխվել է քարոշչական եւ դիվանագիտական հարթակներ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Մայիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը եւ իրավիճակին համարժ արժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում Ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է այս սանր օրերին քաղաքական ուժերի ցուցաբերած միասնականությունը եւ նրանց դերակատարությունը մեր ժողովրդի արչեւ ծառացած խնդիրների լուծման գործում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է. Եվ Հայաստանի եւ Հայաստանի Ղարաբաղի իշխանությունների մտահոգությունները, հաստատակամությունը, վստահությունը, կարծում եմ, իշխանությունները հանգիստ, զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 2-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, քննարկվել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ գործողությունների եւ բանակաշինության ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել ազգային ժողովի падգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Նախագիծն ընդգրկված է կառավարության մայիսի 5-ի նիստի օրակարգում։ Նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացության մեջ մասնավորապես նշված է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորում է Հայաստանի եւ Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաեւ արտաքին գործոնները։ Միաժամանակ ներկայացված օրենքի նախագիծը ազգային ժողովում քննարկելիս հարակից զեկուցման պահանջես կգա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Մայիսի 3-ին պաշտոնական այսով Հելսինկիում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպեց Ֆինլանդիայի խորհրդարանի ղեկավար Մարիո Մարիա Լոհելայի հետ։ Հանդիպմանը զրուցակիցներն անդրադարձան Հայաստանի ազգային ժողովի եւ Ֆինլանդիայի Էդուսկունտայի միջև շփումների խթանման հարցերին, կարևորելով խորհրդարանական դիվանագիտությունը որպես ժողովուրդների միջև բարեկամության ամրապնդման եւ խորացման կարևոր ձևաչափ։ Տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Ֆինլանդիայի խորհրդարանի ղեկավարին ներկայացրեց Արցախի դեմ ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի ագրեսիվ ռազմական գործողությունների սանձազերծումն ու դրա հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Ֆինլանդիայի խորհրդարանի ղեկավարը դատապարտեց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ուժի կիրառումը եւ մարդասիրական իրավունքի խախտումները, ընդգծելով, որ իր երկիրը միանշանակ աջակցում է հիմնախնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն անպայման կլուծվի, դա ժամանակի հարց է եւ լուծումը չի կարող ձեռք բերվել առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցության։ Այդ մասին մայիսի 3-ի մամուլի ասուլիսին հայտնել է ազգային ժողովի ՀՀ կայական падգամավոր Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանին զսպումը ենթադրում է անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ։ Միայն մենք կարող ենք սանձել Ադրբեջանին։ Հայկական կողմերը պիտի առավելագույնն անեն դա ապահովելու համար։ Մենք պիտի ուժեղ լինենք, որպեսզի հակառակորդին խաղաղություն պարտադրենք, ընդգծել է Դավթյանը։ ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է փաստարկված իրավական գնահատական Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ խաղաղ բնակչության նկատմամբ անթույլատրելի ու անխտրական զենքի գործադրման, ինչպես նաև ադրբեջանական խաղաղ բնակավայրերում ռազմական օբյեկտներ տեղակայելու վերաբերյալ։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնում են, որ իրավական գնահատականում մանրամասն հիմնավորվում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է լրջորեն խախտել մարդու հիմնարար իրավունքները։ Մասնավորապես միջազգային փաստաթղթերի մանրամասն ուսումնասիրության հիման վրա հիմնավորումներ են բերված, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացվող գործողությունները ուղի հակասության մեջ են մարդու իրավունքների, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի միջազգայինորեն ընդունված հիմնարար սկզբունքների հետ։ Բացի այդ, հիմնավորապես ցույց է տրված, որ Ադրբեջանն ինքը սեփական քաղաքացիական բնակավայրերը որպես թիրախ է օգտագործում եւ դրանով իսկ չի կատարում սեփական բնակչության կյանքի իրավունքի պաշտպանության պոզիտիվ պարտականությունը։ Կատարված վերլուծության արդյունքները կներկայացվեն ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին, ԵԱՀԿ-ին, ինչպես նաեւ միջազգային իրավապաշտպան մյուս կազմակերպություններին եւ օմբուդսմենական միջազգային ու տարերկրյա հաստատություններին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ռազմական ակտիվ գործողություններից հետո պատերազմը տեղափոխվել է քարոշչական եւ դիվանագիտական հարթակներ։ Այս դիրույթում Ադրբեջանի վարած քաղաքականության թեմայով Յուլիա Վանյանը զրուցել է հրապարակախոս քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանի հետ։ Ադրբեջանի սանձազերծած կայցակնային պատերազմը շարունակում է հայ քաղաքագետների ու փորձագետների քննարկման առարկան լինել։ Ի վերջո, ինչ հարցեր ուզում լուծել Ադրբեջանը Վահրամ Աթանեսյանի գնահատմամբ 18-20 տարեկան ժամկետային ծառայության մեր բանակը ապրիլի 2-ին, 3-ին կանխել է Ալեքսանդրապոլի երկրորդ պայմանագիրը մեզ պարտադրելու գործադրմամբ հայկական կողմերին բարակցությունների հակելու փորձ է։ Ստանալով արժանի հակահարված ադրբեջանական կողմը այսօր փորձում է իրեն ներկայացնել զոհի կարգավիճակ ինչով բացատրել, որ եթե պատերազմի առաջին օրերին ադրբեջանական մամուլն այն տպավորությունն էր ստեղծում, թե մերձ ճակատային գոտու իրենց բնակավայրերում ամեն ինչ նորմալ է, ապա այժմ հիմնականում խոսում է խաղաղ բնակավայրերի վնասների մասին, առաջ քաշելով խնդրի մարդասիրական կողմը։ Զրուցակցից կարծիքով դա կարող է երկու բացատրություն ունենալ։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանը փորձում է դրանով ինքն պատրաստել։ Հետագա էսկալացիայի համար, այսինքն հայտարարելու, որ հա, այս բնակավայրերը հրետակոծում են եւ այդ ռեակցիան անվտանգությունը ապահովելու համար ստիպված ենք դիմել վայնացավալ կամ լոկալ, բայց ինտենսիվ հակահարձակման կամ պարզապես միջազգային հանրության, միջազգային դիվանագիտական շրջանակների տպավորությունը, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է, փորձում են դա մերժել։ Ի պատասխան հարցից անդրադառնալով խնդիրը ռազմաճակատից տեղեկատվական դիվանագիտական հարթություն տանելու Ադրբեջանի ջանքերին Վահրամ Աթանեսյանն ասաց. «Այ որ ՀՀԿ ղեկավար մարմնի Վիեննայի քննարկումներում ՀՀԿ-ն նոտ է հղել Ադրբեջանին, սա միանշանակորեն վկայությունն է, որ ենթատեքստով, ոչ բաց տեքստով միջազգային հանրությունը Ադրբեջանը մեղադրում է ապրիլի 2-ի գիշերը սկսած ագրեսիայի համար։ Իսկ որպեսզի մեր հաղթանակը դիվանագիտորեն ամրագրելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունենանք, Վահրամ Մաթանեսյանի կարծիքով պետք է ճակատային պատերազմ վարել նաև տեղեկատվական դաշտում, որովհետև այսօր հիբրիդային պատերազմի կարևոր բաղադրիչը տեղեկատվությունն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, համոզված է Վահրամատ Հանեսյանը, Յուլիա Վանյան այսօր Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում այսօր համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ է։ Հակառակորդի լայնածավալ գործողությունների հետևանքով տուժած բազում վիրավորներ ապակինվել ու նորից դիրքերում են։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Մարտական թեժ գործողություններից հետո այսօր կարծես թե իրավիճակը փոքրինչ հանգիստ է, ասում է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքի պետ Գարիկ Ազարյանը։ Վիրաբուժական բաժանմունքում բուժվող զինծառայողներից շատերն այսօր արդեն իրենց մարտական ընկերների կողքին են սահմանում։ Այսօրվա դրությամբ ունենք մեր հոսպիտալը բուժվող վիրավորներ, հիմնական մասը վիրավորներ են, դա բեկորային վնասումներ են, հրազենային դնդակային վիրավորումներ, ըստ տեսակավորման հիմնական մասը թեթև վիրավորներ են եւ այսօրվա դրությամբ մի, մի մասը արդեն բուժված ուղարկված է համապատասխան զորամասներ, որտեղ հետագա ծառայությունը շարունակեն, իսկ մյուս մասը գտնվում են բուժման փուլում եւ մի քիչ ժամանակ հետո հիմնական մասը կանցնեն իրենց ծառայության բուժումից հետո։ Ինչպես մնացած բոլոր բաժանմունքները վիրաբուժականը նույնպես կատարել է իր արչև դրված բոլոր խնդիրները, հավաստիացնում է Գարիկ Ազարյանը։ Նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ մեր պաշտպանության բանակի ռազմաբուժական ծառայությունը արդեն կայացած ծառայությունն է եւ այդ ծառայությունը այսօրվա դրությամբ ամենակարևոր ծառայություններից մեկն է եւ այսօրվա դրությամբ այդ ծառայությունը պատրաստ է ցանկացած բաժին կատարել ցանկացած իր արժեվ դրված խնդիրներ։ Մենք ունենք կայզորային հոսպիտալներ, որոնք այսօրվա դրությամբ եւ կադրային պոտենցիալով, եւ բուժապահությամբ ցանկացած բանին կարող են մեր վիրավոր զինվորներին, մեր հիվանդ զինվորներին այն ծավալային բուժօգնությունը ցուցաբերել։ Ապրիլյան դժվար օրերին Երևանից ժամանած մի խումբ բժիշկներ Արցախում էին։ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքի պետը կարևորում է գործընկերների այդ այցը։ Եվ առաջի օրվանից տարբեր խումբեր եկան մեզ օգնության մասնագետներ եւ այն մասնագետները այսօրվա դրությամբ շարունակում են գտնվել կայազորային հոսպիտալներում խմբերով տարբեր եւ այսօրվա դրությամբ աշխատում են եւ իրանք են մեծ օգնություն ցուցաբերել մեր հիվանդների ընդունման բուժման եւ մյուս հարցերի լուծման համար եւ դրա համար ես խորհրդանալություն եմ հայտնում մեր գոլեգաներին որ այսօրվա դրությամբ իրանք մեզ հետ են եւ դա մենք կանչապ գնահատում ենք Բժշկական ծառայության մայոր Գարիկ Ազարյանը հպարտությամբ է խոսում համայն հայության համախմբվածության մասին։ Այսօրվա դրությամբ մեր ժողովուրդը, մեր հայությունը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհով համախմբվեց եւ իհարկե դա ճիշտ է, ինչի համար, որովհետեւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես ազգը ուժեղ է, որ լինում է միասին, որ ասում են մենք ուժեղ ենք միասին։ Եվ մեր ժողովուրդը դա եւս մեկ անգամ ապացուցեց որ մենք պետք է միասին աշխատենք, մտածենք բոլոր մեր հարցերի մասին, միասին պետք է մտածենք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին հերրախոսազրույցի ժամանակ ընդգծել են, որ պետք է շարունակել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև անդորը վերականգնելու համար։ Այս մասին չեպազրույցում հայտարարել է պետդեպի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Կիրբին։ Մայիսի 2-ին հրախոսազրույց է կայացել երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների միջև։ Այդ մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները շարունակել են Սիրիայում քաղաքական կարգավորման հերանեկարների քննարկումը։ Նրանք կարծիքներ են փոխանակել նաև միջազգային օրակարգի մի շարք այլ հարցերի շուրջ, ներառյալ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, ասված է հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի խորհրդարանում սահմանադրական հանձնաժողովի նիստում ինձ վրա հարձակումը կապված էր իմ հայ լինելու հետ։ Նման հայտարարություն է արել քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ падգամավոր Կարո Փայլանը։ Թուրքական bianet.org-ի հետ զրույցում Կարո Փայլանը պատմել է, որ իր վրա հարձակումը նախորոք ծրագրված է եղել։ Նա շեշտել է, թե իշխող կուսակցության անդամները իր վրա հարձակվել են միայն այն բանի համար, որ ինքը ասել է, թե համաձայն չէ իրենց պնդման հետ։ 15 հոգով փորձեցին ինձ հետ ինքնադատաստան տեսնել։ 20-30 վայրկյանում 100 հարված են հասցրել ինձ։ Հարձակումը կապված էր իմ հայ լինելու եւ մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու հետ։ Ամեն ինչ տեսագրության մեջ པարզ երևում է։ Դատի չեմ տալու, քանի որ դրական բան չեմ սպասում։ Տեղի ունեցածը թողնում եմ հասարակության խղճին։ Նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդերին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զերկելու օրինագծի քննարկումների ժամանակ Իշխող կուսակցության պատգամավորները 3 օր շարունակ հարցակվել են քուրդ պատգամավորների վրա, իսկ մայիսի 3-ին իշխող կուսակցության անդամների գլխավոր թիրախը եղել է Կարո Փայլանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները խրախուսելու համար ապարգևատրել են մարդասպանների եւ դահիճների հերթական խմբին։ Երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևն անձամբ է ապարգև հանձնել ադրբեջանցի զինծառայողին, որը գլխատել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի զինծառայող ազգությամբ եզդի Քյարամ Սլոյանին։ Այս քայլով Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է մարդասպաներին խրախուսելու ահավոր քաղաքականությունը, որի ճակերտավոր ականավոր հեղինակը օրինակը Ռամիլ Սաֆարովը դարձավ։ Հիշեցնենք, որ Հայսպա Գուրգեն Մարկարյանին կասնահարած ադրբեջանցի հանցագործը, որին Հունգարիայի իշխանություններն Ադրբեջանին արտահանձնեցին, հայրենիքում պատվի եւ պարգևների արժանացավ։ Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանցի զինվորականները հանցագործների ունակություններ ցուցադրեցին, կտրելով սպանված ծերունիների ականջները, խոշտանգելով եւ ծաղրի ենթարկելով զոհված հայ զինվորականների մարմինները։ Այսօր մամուլի ազատության համաշխարային օրն է 1993 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան մայիսի 3-ը հրճակել է որպես մամուլի ազատության համաշխարային օր։ Տվյալ որոշումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի աշխատանքի արդյունքն է, որը 1991 թվականին աշխարհում մամուլի ազատությանը նպաստելու համար բանաձևով ընդունել է, որ ազատ, բազմակարծիք եւ անկախ մամուլը ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության անհրաժեշտ բաղադրիչն է։ Այդ օրը տարբեր հասարակական կազմակերպություններ եւ լրագրողական միավորումներ անցկացնում են տարբեր զանգվածային միջոցառումներ, իշխանությունների ուշադրությունը լրատվամիջոցների եւ խոսքի ազատության խնդիրների վրա հրավիրելու համար։ Արցախի հանրային հերոստարադիո ընկերության այսօր լրատվական ծրագիրը մեր գործընկերներին շնորհավորում է մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթելով ստեղծագործական նոր հաջողություններ։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած քարորիա պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանում պատերազմական իրավիճակներում լրագրողներին ճիշտ աշխատել սովորեցնելու հրատապ խնդիր կա։ Այս մասին այսօր Մայիսի 3-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Մենք տեսանք, որ սահմանագից մեկնած լրագրողներից շատերը չգիտեին, ինչն է ենթակա հրապարակման, ինչը ոչ։ Այս առումով կա հրատապ խնդիր, որպեսի լրագրողները ուղեցույց ունենան, քանի որ պատերազմական իրավիճակում աշխատող լրագրողը կարող է մի հրապարակումով մեծ վնաս տալ սահմանում գտնվող զինվորներին, ասել է նա մարզասերների համար։ Մենք ունենք օլիմպիական ուղեգիր, բայց պաշտոնապես դա կհայտարարվի մայիսի 20-ից հետո։ Իսկ մինչ այդ Հովանես Դավթյանը սկսում է օլիմպիական խաղերի նախապատրաստական փուլը։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Դավիթ Խիթարյանը։ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր 60 կիլոգրամ քաշային Հովանես Դավթյանը կլինի Ռիո 2016 Օլիմպիական խաղերում միակ հայ ձյուդոիստը։ Մարզիկն արդեն ունի օլիմպիական ուղեգիր, սակայն պաշտոնապես դեռ չի ստացել։ Հովանես Դավթյանի ուղեգիրը վերջնականապես հաստատվեց ապրիլի 21-ից 23-ը Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում կայացած Եվրոպայի առաջնությունում բրոնզե մեդալ նվաճելով։ Երրորդ տեղի համար գոտեմարտում Հովանես Դավթյանը պարտության էր մատնել Թուրք Բեքիր Օզլուհին։ Եվ վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտված է